Це остаточно переконало молодого варяга в тому, що дівчина жива, а не наслана богами мара. Тим паче, що вона, натоптавши добрячу ряднину, закинула її за спину, озирнулась і побачила його. Якусь мить, що видалась Ольгові нескінченою, вони завмерши, позирали одне на одного, пантруючи кожен рух. Молодий варяг ступив було крок вперед, але дівчина тоненько уйкнула, і він зупинився, не зводила з нього очей, прикипівши поглядом до оголеного меча, по якому перебігали сонячні зайчики. Він же вагався, не знав, що й вдіяти, чи нагримати й прогнати чи ж накинутись? І уявив собі, як стисне оті тонкі руки, як довга коса прошелестить по квітах, а маленькі вуста скривляться від болю. Ну, якщо заврещить, майне назад до града, і зійме там галас, насторожить кульдову дружину. Як же вчинити? Тільки не випустити, не дати втекти. А може, зв'язати? Нехай перебуде під якимось деревом, поки не з'явиться мой. З його насутаних брів міцно стиснутих вуст дівчина зрозуміла, що від цього невідомого воїна їй пощади не дочекатись. Тому варто було йому тільки ворухнутись, як скрикнула, і кинулась навтьоки. Нажахана і горішучим жорстоким виглядом вона навіть не спромоглась скинути з плечей в'язанку, і та підстрибувала у неї над головою, смикаючи за чорну косу. Ольг кинувся їй навперейми, легко наздогнав, перепинив шлях, наткнулась на нього. На мить притулилась, відчув тремтіння худенького тіла, його ламку незахищеність і звабливість. Тепер не було в ньому ворожості, бо мусив її подолати, покорити. Невідомо, хто від кого відсахнувся, але дівчина перечепилась через свою в'язанку і впала, затулила долонями лице. Варійський ярл, важко дихаючи, хоча й пробіг зовсім невелику відстань, змахував з щола рісний під аж раптом помітив, що дівчина стежить за ним крізь розчепірені пальці. Тоді навмисне, повільно вклав меча в піхви. Потім виставив поперед себе руки, мовляв, я без зброї, і спробував усміхнутись. Дівчина розтулила руки, сіла на в'язанку, у синіх очах ще плавав переляк але несмілива усмішка вже витісняла його. Ти не вб'єш мене? запитала тоненько і запопадливо. Він зрозумів, про що вона благає, і похитав головою. Ти звідки прийшов? Хочеш напасти на наш град? Уже стояла перед ним, зазираючи в вічі. А ти чи я? Град далеко? Там багато воїнів? Аж вичалював із себе слова, яких навчав його монь. Важко вони вимовлялись. Десь далеко їх треба було вишукувати, тому й голос уривався і хрипко бронів. Дівчина у відповідь лише пересмикнула худенькими плечиками, закинула в'язанку за спину, кивнула йому, припрошуючи за собою. Спочатку намірився гримнути бо вона й гадки не мала відповідати йому, але й гніву зовсім в серці не мав. Може, вперше за багато днів спокій і відмежованість від світу, де були пожежі і криваві січі, охопили молодого ярла. Почувався не грізним воїном, нещадним месником, який добувався до цього невідомого краю, щоб пролити кров свого ворога а просто хлопцем, який поспішає назирці за дивним створінням.